Onurlu destan tarihe yazdık Zulmü kaldıran biz muvahhidiz Şirk düzeninin belini kırdık Resul gönüllere vahiy ekerdi Şirk düzeninin belini kırdık Resul gönüllere vahiy ekerdi Putlar şehrinde bir kutlu sevda Sessizce büyüyen sesler geldi Darul Erkam'da gizli buluşma Resul gönüllere düzenek erdi Darul Erkam'da gizli buluşma Resul gönüllere düzenek erdi Mekke'de zulüm, Sümeyye şehit, şirk imana karşı galebe çaldı. Yerine gelir verilen ahit, Resul gönüllere sabır ekerdi. Yerine gelir verilen ahit, Resul gönüllere sabır ekerdi. Bedir Ovası ümmetin günü Korkusuz yiğit küfrü biçerler Müşrikli derler yerde serili Resul gönüllere cihad ekerdi Müşrikli derler yerde serili Resul gönüllere cihad ekerdi Kutlu fetihtir ufukta gülen İslam ordusu putları kıran İslam'dır küfre galebe çalan Resul gönüllere zafer ekerdi İslam'dır küfre galebe çalan Resul gönüllere zafer ekerdi Resul gönüllere cihad ekerdi Resul gönüllere sabır ekerdi Resul gönüllere düzen ekerdi Resul gönüllere vahiy ekerdi